صلى الله عليه وسلم tinggalkan kesempurnaan tinggalkan keluhuran tinggalkan cahaya keabadian tinggalkan cahaya keluhuran tinggalkan memiliki cahaya kebahagiaan Allah Maha membagi-bagikan kepada hamba semesta beserta isinya dari tiada dan membagi-bagikan kehidupan bagi yang dikehendakinya membuat hamba-hambanya bicara bersuara, melihat, mendengar, bergerak bagi yang dikehendakinya. Yang akan satu hamba pun bisa berbicara kecuali dengan anugerahnya. Dan tiada pun seorang hamba bisa melihat kecuali dengan anugerahnya. Tiada pula hamba bisa mendengar kecuali dengan anugerahnya. Tiada pula hamba bisa bergerak رجال anugerahnya Tiada apa mampu mencipta penglihatan dari tiada Tiada apa mampu mencipta pendengaran dari tiada Tiada apa pencipta tubuh bergerak dari tiada bergerak jika kehendak Allah mencabut itu semua berhentilah penglihatan pendengaran suara dan gerakannya walaupun mulutnya ada walau matanya ada walau telinganya ada walau jasadnya ada kesemuanya diam tidak mampu berfungsi dan tidak akan pernah bisa berfungsi dengan kehendak Allah yang maha membatasi kehidupan dengan kehendaknya Maha lembut dan maha berkasih sayang Tentunya terkhusus kepada umat Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi dari masa lalu umat-umat mencapai usia di atas seribu tahun diriwayatkan bahwa Nabi Allah mencapai usia 2500 tahun dan kenabian selama 950 tahun dan sedemikian banyak umat terdahulu mencapai usia ribuan tahun atau ratusan tahun umat yang terpendek usianya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat jarang mencapai 100 tahun namun Amal pahala mereka dikalikan sepuluh kali hingga tujuh ratus kali lipat umat Sayyidina Muhammad. Enam puluh tahun mereka bisa menjadi enam ratus tahun atau tujuh ratus kali lipat anugerah Allah untukmu dan kalian segala puji bagimu wahai Allah yang telah memilih kami sebagai pengikut Muhammad Rasulullah. Waktu yang singkat di muka bumi, namun kau lipat gandakan sepuluh kali lebih besar pahala kami minimal hingga tujuh ratus kali lipat demikian riwayat Sahihul Bukhari dan di dalam Sahih Muslim bahkan tujuh ratus kali lipat dan lebih, bisa saja lebih dari tujuh ratus kali lipat. Sepuluh tahun usia kita bisa berubah menjadi tujuh ribu tahun ibadah dengan kehendak Oh. war. hati hati sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang juga lebih dari itu yaitu satu malam Lailatul Qadar yang satu malam itu lebih daripada seribu bulan hadirin hadirat Allah memberi lebih dari itu memberi lagi dan memberi lagi mereka yang telah mempunyai gunung-gunung dosa dan kesalahan jika mereka bertawar Yang kita tahu kalau orang salah diampuni Tidak ada orang salah diubah jadi diberi hadiah Kecuali Allah memuliakan hamba yang bertawar Hati ingat yang dimuliakan Allah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Subhanahu Wa Taala menerima hamba yang bertobat dengan kegembiraan dan cinta sehingga ketika Rasul bercerita seseorang membawa seluruh hartanya dalam tunggangannya, dalam kedai atau gudangnya, seluruh emas dan harta di bawah di situ semua, lalu kehilangan saat dia tidur bangun hartanya dan hilang semua, gimana sedihnya? Kalau sahabat berkata, tapi sangat sedih, wahai Rasul, ia bangun tidur dengan penuh gudang cari-cari budanya atau keledainya yang membawa semua hartanya yang hilang lalu ia kelelahan tertidur lagi saat ia bangun kuda dan hartanya sudah di depannya di mana gembiranya kata Rasul pasti sangat gembira wahai Rasul bersabda Allah lebih gembira menerima hamba pendosa yang bertobat dari gembiranya orang yang kehilangan seluruh hartanya dan kembali lagi padanya. Apa arti taubat untuk Allah? Allah tidak butuh taubat kita. Tapi samudera kasih sayangnya memeluk dan mencintai hamba yang bertobat. Oleh sebab itu, hamba yang paling dicintai Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertobat 70 kali setiap harinya padahal beliau tidak mampu berdosa karena beliau ingin sampai ke derajat mulia innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah mencintai hamba yang bertobat dan mencintai hamba yang suka mensucikan diri perbanyaklah tobat dan keinginan untuk bertobat. Jika bisikan setan membisikkan kalau kamu tobat dari dosa sekarang nanti tetap lagi maksiat dari munafik kamu sama Allah. Tidak demi Allah itu tidak bosan menerima tobat. Aku tobat sekarang. Kalau nanti kejebak dosa, aku akan tobat lagi. Karena Rasulullah sabda, Inna Allah la yamin hatta tamilu. Allah tidak akan pernah bosan kalian yang punya sifat bosan. Allah tidak punya sifat bosan. Allah tidak akan pernah berhenti mengampuni. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jika air mata dapat mengalir Tetesan demi tetesan menangisi dosa kepada Allah Seraya berfirman di dalam riwayat Imam Muhammad Ya Adam لو بلغت ذنوبك لو بلغت ذنوبك حنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك Wahai Tuhan Allah, jika sampai dosa-dosamu mencapai ujung-ujung langit, sekarang kita menemukan eh, galaksi yang terbaru, yang baru ditemukan sebagai galaksi Andrena, galaksi yang begitu tahun kecepatan cahaya dari bumi, kecepatan cahaya itu berapa? 300 ribu kilometer per detik. 70 juta tahun kecepatan cahaya itu baru ditemukan dan belum ketemu ujungnya langit. Allah berkata kalau Musa memenuhi ujung langit, lalu kau mohon pengampunan dosa-dosa pada kuat ini dosa-dosa Dekat yang lebih indah dari Allah Dekat yang lebih memaaf dari Adakah yang lebih berhak dicintai dan dirindukan darinya dan bagaimana sambutannya kepada hamba yang merindukan Allah seraya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih Bukhari man habba lillah Allah ahabba Allah mithaqahu barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah Allah rindu jumpa dengan kau rindu jumpa dengan Allah Allah rindu dengan kau ingin melihat yang akidah Allah tidak ada yang berbeda Inilah Tuhan yang maha maha dan maha indah dan maha baik yang mencipta dari tiada, siap memaafkan segala dosa-dosamu, siap mengampuni segala kesalahanmu dan menyiapkan surga istana-istana termegah yang semakin detik semakin indah yang difirmankan oleh Allah. Bala ta'lamu nafsu ma'ruf biya lahu min khurrati a'in jazaran bimakamu ya'ma ini manusia tidak tahu apa yang disiapkan Allah hal-hal yang indah untuk mereka balasan bagi kebaikan mereka dan Rasul bersabda dalam eh, hadis kunci ada tu ibad yang sahih mala ain rahat wala udun samihat wala khatar ala qalbi bashar kusiapkan untuk hamba-hamba kepada Allah apa yang belum pernah dilihat matanya, belum pernah didengar telinganya, dan belum pernah terlintas dalam pemikirannya. Apa ini? Triliunan tahun dalam keindahan dan keindahan itu berdaya dan dikulilah lebih usaha. Keindahan itu kau masuk ke surga yang demikian indah, semakin indah setiap waktu dan kejar. Semakin berubah kenikmatan, semakin indah itu yang disiapkan bagi para perindu Allah. Siapa mereka? Mereka orang yang banyak menyebut nama Allah. Man habba syai'an katsura dzikrahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan banyak menyebutnya maka beruntung mereka yang hadir di majlis ini karena sudah Allah inginkan dia duduk di majlis orang-orang yang dihidupkan dan berhidupkan Allah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah bahagia ketenangan kesejahteraan keliburan kesucian kemuliaan miliknya Saudara-saudariku yang dimuliakan malam hari yang luhur ini malam hari di mana Allah mengingat Karena orang yang berpikir bersama itu Wa'in dakarani li malakin dakartuhu li malakin khairu minhu Yang mengingatku dan menyebut namaku di tempat yang ramai bersama-sama Maka aku pun mengingat dan menggemburukan nama mereka di tempat yang lebih ramai di lalu Hadirin akhirat yang dimuliakan Allah Langit mengenal nama-nama orang yang suka menyebut nama Allah Allahumma ja'alna minhum Semoga Allah menjadikan kita di kelompok mereka kami Orang yang banyak berpikir Orang yang banyak berpikir itu adalah orang yang ditenangkan hatinya oleh Allah الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Ketahuilah orang yang beriman itu akan menang hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan menambah hati. Bagaimana hati akan tenang kalau musibah belum selesai? di mana hati belum akan tenang kalau seandainya kesedihan masih mengunjung kita. Di mana hati akan tenang kalau seandainya masalah belum selesai. Di mana hati akan tenang kalau masih ada yang mengganjal dari permasalahan kita. Menunjukkan orang yang berpikir itu akan tenang hatinya berarti akan diselesaikan seluruh masalahnya. Perbanyak fikir dalam aktivitas semua Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, pria, wanita Dimana pun berada ada kesempatan Iseng-iseng SMS dengan teman Boleh-boleh saja di waktu kosong sesekat Sambungkan hatimu dengan Rabbul Alami Subhanahu wa ta'ala dengan DPRS, dengan SMS, dengan MMS, dengan teman sesekali sambungkan jaringanmu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hatimu bergetar mengingat mengingat detik saat nama dipanggil menghadapnya bulan demi bulan main berhadapan Allah Sampailah kita mengingat kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala atas hadis yang kita baca tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan syaitan Bismillahirrahmanirrahim Maka aku melewati sebuah telaga sungai yang sangat tinggi. Hakasa berkibat Dulu jawab Aku melihat telaga yang indah itu dikelilingi oleh kubah-kubah Yang berlorong-lorong kubah-kubah mutiara Ya, kubah-kubah mutiara yang berlorong-lorong dengan indahnya Dan Fin dan apa hasilnya miskul al-far Yaitu minyak wangi yang indah Yang masuk akal kita kok minyak wangi di pasir Ya, finu miskul al-far Bagaimana kok pijakan tanah adalah minyak wangi yang terwangi yang sangat kalah Tidak terlintas dalam pikiran kita Tahu kita yang namanya pijakan kaki itu pasti tanah atau benda keras jadi tindakan kakinya adalah minyak wang. Tenggelam dong. Tidak tenggelam dengan kendak Allah. Air bisa menjadi keras seperti es. Ini bukan es. Tapi wis minyak wangi pantai. Lalu airnya itu sangat wangi. Jadi mereka kalau imam untuk hajar perjalanan di dalam batu Bali. Bicara sahih untuk Bali. Bahawa Eh, menukil riwayat lainnya dari Syedina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai hal ini maka berkata Syedina Anas bin Malik ya Rasulullah aku mohon syafaat kepada di dalam Rasulullah maka Rasul berkata kau akan jumpa denganku di Mizan Anak dan Mizan timbangan amal kau akan berjumpa dengan aku umatku timbangan amal pemberitaan syafaat yang dosa lebih berat dari pahalanya akan diusahakan dirinya dengan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berkata Nasir Malik, kalau aku selamat di Nidan, lalu bermasalah di waktu selanjutnya, maka itu berkata, Anak hingga sirah aku juga akan ada di jembatan syarat saat umatku melintas. Dalam salah satu riwayat yang tiga, tiap kali umat Nabi SAW lewat, jatuh dari jembatan syarat ke neraka Rasul memegang tangannya. Namun kalau dia berdosa besar yang belum sempat ia yang melepaskan tangan Nabi dan jatuh ke dalam nabi Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul berkata, Anak indah sirot, aku menunggu umatku di jembatan sirot. Lalu berkata Sidin Anas nabi, Malik, ya kalau selesai di sirot, aku masih bermasalah lagi, di mana aku menemuimu ya Rasulullah, anak indah Allah. Aku berada di sirot Allah. Manusia ini berada La ilaha illallah wahdahu Barang siapa yang minum dari telaga haus tidak akan pernah merasa haus selama lamanya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari juga tentang telaga al kautsar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat cangkir-cangkir yang mengitari telaga al kautsar lebih banyak dari jumlah bintang di langit." Kita tahu galaksi Bima Sakti tempat bumi ini lebih dari 200 miliar planet. Galaksi Andromeda ratusan miliar planet. Demikian jumlah galaksi itu jumlahnya miliar. Berapa jumlah cangkir-cangkir di telaga Al-Kawthar milik Sayyidina Muhammad. Merawatkan dalam riwayat yang tiga Jika pecah satu cangkir itu Dan jatuh pecahan kecilnya ke bumi Maka semua perhiasan yang ada di bumi Masih kalah harganya dengan pecahan cangkir Dari pelatar kautar sehingga Muhammad Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Maka diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar ini dalam Fakir Bari mengenai riwayat ini bahawa ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan telaga kautar di dalam surga itu pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua mengatakan al kautar adalah telaga haud dan bersambung dengan di luar surga. Ini pendapat juga yang kuat. Jadi memadukan dua pendapat ini Imam Al-Hajar mengatakan telaga haud adalah telaga dari Al-Kautar yang di dalam surga bersambung keluar surga sampai di telaga haud. Jadi telaga haud posisinya di luar surga tapi akhirnya nyambung ke dalam sampai di dalam surga telaga Al-Kautar masih belum di dalam surga karena di saat itu ada orang yang terusir dari telaga haur sehingga dia diangkat dan dijauhkan dari telaga haur untuk tidak boleh meminumnya dan dia masuk ke dalam kehinaan menunjukkan itu bukan di dalam surga menyatukan dua riwayat yang mengajar mengatakan telaga haur bersama telaga haur mengalir airnya sampai keluar surga itulah yang disebut telaga haur Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bagaimana indahnya Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina baiti wa baiti bali riyadhah min riyadhil jannah di antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari tamannya surga yang Allah Subhanahu wa taala kita sebagai anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadi Nabilat yang memuliakan Allah Demikian indahnya Rawdatul Syarif di Masjid Nabawi Yaitu di Masjid Rasul SAW Berada terdapat Rawdat Di samping makam beliau Antara makam dan mimbar lama beliau Ada tandanya kalau orang berkuliah tidak berkuliah Tahu ya. Dan ya, Rasul bersabda di antara mimbarku dan rumahku yang di makam beliau itu ya rumah beliau, rumahnya Siti Aisyah dulu. Nah, ya, disitulah tamannya syurga. Imam Abu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang dimaksud adalah orang yang beribadah di situ akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai ke taman surga berarti masuk kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang belum mempunyai kesempatan berkunjung ke ke ke eh, Raudhah Syarif kita biar biasa kita jauh tapi hati kita ingin di tempat itu maka Allah SWT semoga mengelompokkan kita untuk selalu berada dalam kelompok orang yang beribadah di uh, eh, Raudhah Syarif dan di Masjidil Haram dan di tempat-tempat luhur lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling dicintai Allah dan makhluk yang paling ramah, makhluk yang paling banyak tersenyum, makhluk yang paling baik, manusia yang paling mulia budi pekertinya. Iza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjal Kalau seandainya diundang oleh orang yang miskin Beliau berburu untuk datang Demikian indahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah tidak mau mengecewakan perasaan siapapun bahkan perasaan hewan pun tidak mau dikecewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di dalam hadis Bukhari oleh Imam Bukhari ketika Rasul berkunjung ke salah satu rumah kaum Ansar, maka seekor burung berputar-putar di atas kepala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berpicau keras. Para sahabat ingin menangkapnya karena dianggap mengganggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul berkata, Bagi siapa yang mengaktifkan burung ini dengan mengambil telurnya? Burung itu mengadu telurnya diambil. Rasul berkata, siapa yang mengaktifkan burung ini dengan mengambil telurnya di antara kalian? Berkata seorang seorang Quraisy kembalikan telurnya. Hadir di hadirat kebetulan Oleh sejarah Mengambil belum yang belum mempunyai Tapi kalau belum sudah mengadu Kepada Sayyidina Muhammad Rasul kita kembalikan Bulu-bulu yang kecewakan seekor hewan yang padahal boleh diambil telurnya tapi karena ia sudah mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak akan pernah bisa mengadu kepada Rasul kecuali merintin Allah hadirin hadirat demikian indahnya puji pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik kepada semua yang baik dan yang jahat yang fasik yang saleh, yang beriman dan yang tidak beriman, yang muslim dan yang non-muslim. Tidak ada orang yang lebih sopan kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan dosa-dosa. Ya Rasulullah, riwayat Sahih Bukhari sudah kebanyakan dosa-dosa Wahai Rasulullah beri aku hukuman bersyukur turun ayat Inna Hasanah yudhibna sayyidah sungguh pahala itu menghapus dosa-dosa hikmat Allah yang menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa kalau orang merasa banyak dosa maka perbanyaklah pahala pahala itu akan menghapusnya Jangan remehkan pengampunan Allah. Ketahuilah pengampunan Allah itu murah, paling mudah Allah mengampuni lebih mudah daripada seluruh makhluknya. Paling mudah memaafkan dibanding semua para pemaaf. Tapi jangan remehkan tawaran maafnya Allah. Karena jika Allah mempalik hatimu untuk tidak ingin lagi mohon maaf padanya, selesailah kita wafat dalam keinginan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan kemuliaan wanginya majlis-majlis fikir, disadarkan oleh Rasulullah SAW melalui sahih Bukhari antara jari susu fikir dan jari antara jari susu saleh dan jari susu Orang-orang yang duduk dengan orang yang saleh, orang yang fikir, orang yang doa, seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi, tidak membeli minyak wangi itu bagian wangi, Orang yang duduk dengan orang yang sedang berbuat maksiat Seperti duduk dengan seorang pandai besi yang sedang bekerja Tidak membeli besinya, kena pecahan para apinya Duduk di majlis seperti ini Diingat dan digemurukan namanya oleh Allah Subhanahu SWT Duduk di majlis ini dilimpahi pengampunan oleh Allah Subhanahu SWT duduk di majlis ini mempercepatmu mencapai tangga-tangga keluhuran dan meninggalkan dosa-dosa jika masih juga di antara kita yang masih belum mampu atau masih belum menjalankan ajaran dengan baik masih meninggalkan sholat masih belum mampu menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dilarang Allah belum mampu meninggalkan maka perbanyaklah Bapak ada yang mau memberi kekuatan manusia adalah tempat rumah dada manusia yang tidak ada salah kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua manusia pasti ada salah kalau bukan Nabi ya sudah pasti banyak salahnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk terindah dan panutan terindah yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mencapai keindahan yang terindah yaitu beritaan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang kepada indahnya Allah subhanahu wa ta'ala sorga yang demikian indah dan mulia dengan keindahan yang terus bertambah Allah memanggil penduduk sorga sebagai menariwaya seribu kali ala nabi hukum ala ala wafikum akhtar min dari maukah kuberi kalian wahai Allah lebih dari pemberianku berupa sorga ini Maka mereka berkata, Ya Allah, kami sudah kau ampuni dari dosa dan masuk ke dalam surga ini ukuran terbesar. Mana ada ukuran lebih lagi? Allah berkata, Bila alaikum ridwani, bala astagfirullahaladzim, kata Allah berkata, Kuhalaukan kepada kalian rindu aku dan cintaku, aku tidak akan mudah kepada kalian selama-lamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, keridhaan Allah ditawarkan di masa hidup kita. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man qala radhiyatu billahi rabba wa bil Islam diina wa bi Muhammadin nabiyya wa qillat alaihi alaihi ridwan Allah au kama qala." Barang siapa yang mengucapkan setiap harinya Aku rizal kepada Allah sebagai Tuhanku dan aku ridha Islam sebagai agamaku dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku maka sudah layak baginya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala hadirin hadirat kita kadang-kadang melihat hal itu terlalu jauh tidak jauh kalau kita ucapkan dan kita niatkan kita mendapatkannya godaan setan yang membisikkan kita menjauhkannya. Kalau kita ini kita terkamu kalau berdoa Allah berdoa semua kita Allah berdoa Allah. Kalau enggak tapi kamu jangan akan berdoa Allah. Di mana kita tidak berdoa Allah sebagai Tuhan kita? Kalau kita tidak berdoa Allah sebagai Tuhan kita, kita hanya bantu Tuhan lain, hanya bawa Allah. Berarti kita berdoa Allah sebagai Tuhan kita. Di mana kita tidak berdoa kepada Islam? Kalau kita tidak berdoa kepada Islam, kita keluar dari Islam. Di mana kita tidak rida pada Nabi kita sebagai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Kalau kita tidak rida Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, kita akan memilih Nabi lain. Hadirin hadirat, namun ini tangga yang pertama. Semakin dalam, semakin dalam cintamu kepada Allah, kepada Rasulmu dan kepada Islam, semakin tinggi keluhuran. Hadirin hadirat, sekaligus malam ini saya tidak berpanjang lebar, karena mengkami, insya Allah, malam ini keberangkatan yang 0.30 ke Dubai untuk menghadap guru mulia dan muslim terlalu bila Habib Umar bin Muhammad bin Zahid bin Habib di Dubai lalu menuju Cairo, lalu menuju Madinah di Nawara dan menuju Jalim Abramov InsyaAllah hari Sabtu atau Minggu sudah di Jakarta Hadirin hadirat yang diberikan Allah Majlis Rasulullah SAW tetap berjalan Banyak guru-guru yang akan menggantikan saya dalam satu dua hari Jika saya tidak hadir ini Saya berangkat menuju sahibul majlis Sayyidina Muhammad SAW Terima kasih Majlis Muhammadiyah Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Majlis Rasulullah yang di Jakarta Saya titik pada kalian Saya amanahkan pada kalian Jangan sampai majlis ini Seperti kejadian Nabi Musa Pada pengikutnya Nabi yang pergi pengikutnya kacau balau, maka jangan begitu. Kita tetap hanya beberapa hari kita terpisah. Insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah hari satu berlalu kita akan berjumpa lagi. Amin. Allah. Ya Allah. Kita berdoa bersama saudaraku. Tenangkan diri saudaraku. Tenangkan diri saudaraku. Tenangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama. Semoga Allah SWT memberikan dia akan safar menuju umrah Madinah dan perjumpaan dengan ibu dia di Masjid Al-Abdullah dari Madinah Madinah untuk saya dan berangkat bersama saya dan juga kalian yang di sini di dalam penjagaan Allah SWT kita semua dan kesejahteraan dan keselamatan saya mohon acara kita ringkas karena dua pilihnya jam setengah sebelas hadirin hadirat waktu jamin ya Allah ya Allah Ya Allah Yeah.